macca simore nogase jeegom nden yeesu gayni ɗiin waajuji fof wi'i almuɓe mum ɓe oɗon nganndi ko balɗe ɗiɗi keedi en e kewdandore ngu heɓi neɗɗo o ma jagge feŋe e on saha ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe kañumen e hohoɓe leñol ɓe nden toyi galle hooreje yettunoɓe sadak biyeteɗo kayif kamɓe fof ɓe ƴettiti pellital tuuntindaade mo ɓe jagga mo ɓe mbara mo aɓe mbiyatno en potaani jaggudem e nder kewhe mbel wat yimɓeɓe jirguitaade ɗo yeesu woni betani galle simon ñawɗo baras ɗo debbo gooto ɓatti ɗum ina jogii guttu baɗɗo nebbam ɓurɗam tiɗɗam coggu o tawi yeesu ina ñaama o wuji ɗum nden almuɓe ɓe jiiɗum mettini goni e wiide holi ko nde bonnande woni ɗam nebbam uurɗam ene wawno yeyeede kaalis kewɗo totte wasɓe yeesu faami koɓe kalanno ko wiɓe holi ko waɗi oɗon tampina o debbo ko waɗanimi ko ine yooɗi ngati oɗon gondi e wasɓe ñande fof kono min on gondata e am ñande fof ko waɗi nebam uurɗam e ɓanndam ko o waɗiri ɗum ko ngam ubbugolam e goonga moɗo wiya on kala e aduna he fof no fotiri ɗo oɗo kabaru moƴƴo yeyna ma ko oɗo debbo waɗi ko jangte te ma o siftore e on saha gooto e sappo e ɗiɗo ɓe hono yudas iskariyot yehi to ardiɓe yettinoɓe sadak to wi ɗumen somi addani on mo holi ko jeyana tonmi ɓe limi capanɗe tati mbuuɗu kaalis daneejo ɓe tottimo tugginde'en o woni e yiilaade moosel no waɗiri mo e juuɗe maɓɓe e ñalawma gadano kew mburu mbo alaa lewiri he almuɓe ɓe ngari naamni yeeso mbii ɗum holi to njiɗɗa min keblanoyma hiraande kewdanɗore nde o jaabiiɓe o wi njehee to saare to naaton galle kaari mbiyon ɗum ceerno o wi waktu mum yoni kadi koye galle ma he mawninta kewdandoore ngu kañum e almuɓɓe mum almuɓɓe ɓe mbaɗi ko wiino ɗumen ko kebli hirande nde nden yehi hakkikiiɗe o jooɗoɗi almuɓe sappo e iɗuɗo ɓe ɓe goni ehirtaade ɗo ɓe kirtotoɗo o wi e goonga muɗo wiya on ma goto e mon jamfomi ɓe cuuni no feewi goto e maɓɓe fof woni e namnade mo ina wiya jomiraɗo mbar wona min o jaabi o wi kolon biɗɗo e am junngo mum e lahal o ko on jamfotomi ɓi neɗɗo o nana yaara no windirano faade e mum ni kono musiba wodani on jogorɗo jamfaade mo kanko ɓi neɗɗo o hay wasnode jomum jibinede ɓuranno e mum yudas jogorɗo jam faademo o ƴetti konngol namnimo wi ceerno mbarbo wona mi o jaabimo o wi ko an haaldi hunuko ma no ɓe kirtoto ɗo yeesu ƴetti mburu caggal nde yetti allah taƴi mbo totti almuɓe mum ɓe wi ɗumen nde he ɗum ɗo ñamon ko ɓandan kadi o ƴetti koppu ndiyam reseng caggal nde o yetti allah o totti ɓe o wi'i onon fof njare heen ɗum ko ƴiiƴamam ƴiiƴam tabitinojam aadi keso o ndufanaɗam heewɓe ngam yaafuya bakkatuji mumen ɗam moɗo wiya on hankadi mi wonta yarɗam ɗo ndiyam reseng haa ñande jardoyɗen kesam e nder laamu baabam caggal nde ɓe njimi jimɗi jettoor ɓe njalti ɓe payi hayre oliwe e on sahaa o wiiɓe e nder oɗo jamma onon fof ma on pergito e am ngati ine winda mami fii gaynaako o oornde baali nde saro kono somi wurti mami adoyo on galile e nder ɗum piyer ƴetti kol ngol wiimo hay sinno tawi heddiɓe ɓe fof pergetima e ma min mi fergittako mokka o jaabimo o wi e gonga moɗo wima hande e oɗo jamma gori joggata tawa a yeddani laabi tati aɗa andimi piyerre wimo min mi wiyata mokmi andama hayso mboɗo jogori maydude e ma almuɓeɓe fof kadi mbi noon caggal ɗum yeesu yettodi e maɓɓe e nokku beeteɗo jetsemane wiiɓe njooɗo ɗeeɗo min moɗo toroyoto o ƴetti piyeere e ɓiɓɓe seɓeɗe ɗiɗo ɓe ɓernde makko fuɗɗi heewde sunaare e faayre e nder ɗum o wiiɓe sunaare ɓerndam nana warami keddoɗeɗo peerte gite mon no amni o woɗɗiti seeɗa o dicci e leydi o woni e toraade e ɗiɗo konnguli baaba so tawi ina wona woɗɗinam ɗe mette kono noon woto waɗ ko welatami ko waɗ ko welatmaa ko o arti e maɓɓe o tawi eɓe ɗaani o wii piyeer on mbaawa feertidde am gite hay waktu gooto tan peertee gite toro ɗon mbele woto on njande e jarabi ruhu ina heewi sago moƴƴo kono ɓanndu ina famɗi sembe o woɗɗitii kadi gonngol o woni e toraade e ɗiiɗo konnguli baaba so tawii ɗeeɗo mette mbaawaa woɗɗineede tawa mi yaraani ɗumen yo sago maa waɗ o arti kadi o tawii e ɓe ɗaani ngati gite maɓɓe ko teddunooɗe ɗoyngol o woɗɗitiiɓe kadi o woni o tororade no adanni tataɓol caggal ɗum o arti e almuɓe ɓe o wi ɗumen haa jooni gonɗon ko e ɗanade oɗon poofto on jiyi waktu o yettima ɓineɗɗo o waɗama e juuɗe bakko dinoɓe gummoɗe jehen on jiyi gonɗo e jam faademi o nani o gaynani haalde haa yudas gooto e sappo e ɗiɗo ɓe yetti ina wondi e yimɓe heewɓe jogiiɓe silamaaji e cabbi nelnooɓe ko ardiiɓe yettinooɓe sadak ɓe e hohooɓe leñol ɓe gonɗo e jamfaade mbo o hollinoɓe holi maande nde jogori waɗde o wiinoɓe mbo jogormi uurnaade o ko oon cukluɗon jakkee oon ɗoon e ɗoon yudas ɓattii yeesu wi ɗum salminama ceerna caggal ɗum o urnimo yeesu jaabimo wi sehilam ko adduma ko waɗɗum e on saaha ɓe ɓatti ɓe jani e yeesu ɓe jaggi ɗum gooto e wondunoɓe yeesu ɓe fooɗi silama mum fii carwowo hoorejo yettinoɓe sadak o muccitin nofru mum nden yeesu wimo wattu silama ma e kufara mum ngati kala ƴettowo silama ko silama warata ɗum mataya anda moɗo wawno noddude babam yo wallam kadi ɗon e ɗon o neldannomi ko ɓuri konuji sappo e ɗiɗi maleyka kono somi waɗi noon holino bindi ɗi timmirta ɗi mbi ko ni ɗum foti yarude e on saaha o wi diɗɗal ngal so oɗan jaggami gaddo toon ko silamaji e cabbi elle komi taƴowo gonannomi ñande fof ko e nder galle allah he mboɗo janngina kono on jagganumi kono ɗum fof ardi ko mbele bindi annabaɓe ɗi ina timma caggal ɗum almuɓe ɓe fof goppi mo dogi jaggunoɓe moɓe nayi mboto kayif hoorejo yettunoɓe sadago tawi sariyankoɓe ɓe kañum en e hohoɓe ɓe ina ndenti pierre rewi e makko to woɗɗi ha e nder dingiral galle hoorejo yettinoɓe sadake o naati e nder dingiral galle he o jooɗodi e gardeji ɗi ngam yiide to ɗum jogori yumtude ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e ñawirde towde nde fof ina jiilotono fenade nde cetti e yeeso ngam fawde ɗum kogal mayde kono ɓe donki hay sinno tawi hewɓe gaari ina cetto e makko fenade yimɓe ɗiɗo battidi ummade mbi ko kanko wi omo wawi firtude suudu allah ndu o mata ɗum e nder balɗe tati hoorejo yettinoɓe sadak o ummi wimo ko hatma jabadi mati a nanani ko ɓe yimɓe cettoto e maako o deƴƴi hoorejo yettinoɓe sadak o wimo mboɗo namnorma allah guurɗo o haalan min so tawi ko an woni almasihu ɓi allah o o jaabimo o wi ko an haaldi hunuko ma kono miɗa wiya on tuggi joni mo on jiiɓi neɗɗo o ina jooɗi ñaama joom bawɗe o jiyon ɗum kadi ina ara e dow duule weeyo e nder ɗum hoorejo yettinoɓe sadak o seeki comci mum wi'i o yinni allah en cohlaani hankadi seedeeji o nanri noppi mon ko o wi allah ko holi ko ngannduɗon heen ɓe njaabi ɓe mbi caggal ɗum ɓe cirƴi e yeeso makko ɓe gomsiimo woni heen ngoni e fiide mo kelle e hakkillaaji ina mbiya <laughs> nongin holi piiɗoma tawata ko an woni almasi o <laughs> piyerre joɗino ko boowal e dingiral galle he gooto e sarwoɓe rewɓe ɓe ɓatti ɗum wi anne kay gondunoɗa koy yeesu galile naajo o kono o yeddi e hakkunde yimɓe fof o wi ko kaalata ko mi anda ɗum caggal ɗum o fayita damal galle to carwowo debbo goɗɗo yiimo wii wonnooɓe ɗoon ɓee oɗo gorko e yeesu nasaret naajo o ngondunoo piyeere yeddi kadi gonngol wii mi woondi mi annda o gorko ndeyi haa ɓooyi seeɗa wonnooɓe ɗoon ɓe ɓatti piyeere mbii ɗum ina woodi koye maɓɓe njeyaɗaa sabu ɗemngal maa ngal hollorii to ngiwɗaa e nder ɗum piyeere woni e woonde ina huɗoo ina wiya mi anda on gorko ɗon tan gori joggi piyerre siftori ɗum ɗo ko yeeso wino ɗum gori joggata tawa a yeddani laabi tati aɗa andimo o yalti boowal o woni o woyde bojji muusɗi